أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Pa vidi drugi svi leže, pa što ti sam radiš? Pa nisi ti jedini ovdje u ovom džematu. Da si ti o džami brineš ili o selu ili ne znam tako dalje. Šeitan te sprečava. On ti sprečava dobro. Zlo samo dolazi. Za dobro se moramo boriti, to je sistem života, tako nas je Bog stvorio. Za dobro se mora boriti, a zlo samo dolazi. Njega je šetan uljepšu na gizdu. Ja sam to razmišljao kad se igra kolo. Većina vas voli ovdje i poigrati. Nije ni meni primjer radi. Ali valja reko igrat i ono na naj takt, sve to. I ti se juzniš, i rećeš što jeste ovo teško, šta je ovo? Jeste čuli nek rekli, jesam budala, šta skače? Što? Zato što je šetan jer teže je igrat nego klanjati. A i kad klanjaš, pregibaš se radiš neku vrstu gimnastike, a još s Bogom pričaš. Ali ovdje je problem što je šetan zeljene, ovako kako bi rekao, na gizdu ono što ne valja. I zlo je tako olakšano. A dobro, jer nas je Bog takvima stvorio. kad bi bilo drugačije, onda bi nas morao na gond nazvao. Ne bi htio zlo. Ali blago onome ko je to prepoznao, ko je se očistio na, startu. Pa je zato nije jači nek djelo. A djelo, amalo munafik, hajr min nijeti, a dijelo munafika je bolje nego njegov nijet, jer munafik prljavo nijeti. On ima neke druge ciljeve. Pa je njegovo djelo samo po sebi dobro, ali ne valja mu nijet, ne valja mu zamisao. Ali vjernikom nije dobar i zato čuvajte nijet. Ono od nas, Allah, mi ćemo biti proživljeni po nijetima, a ne po djelima. Jer djelo kad uradiš, kad ja dođem ovdje, dobro se ispričam, pa mi, ime pohvalite, pa ja nešto dao uradio, evo sad primjer radimo kući, onda će kazati, e, svaka mu čast. I onda su meni pojavljeno, joj, jesam dobar, a šetat onda dopinguje, jesi, jesi dobar. Pa ti, onda rekli, a šta bi ti da ja tebi nisam pomogao? Izgubi sve. Zato je onaj nije jači nego ono djelo. I to Allah, Allah od nas traži. Zato čistimo svoje nijete kad neće hoćemo nešto raditi. Jer dok uradiš, i šetan sazna, i i ljudi, već je to javno. A ono što si ti odlučio, to sam Bog zna. Ne zna niko. I to Allah voli. I, naši i ti nijedi. Ta čista želja će nas Bogu približiti. A ne mnoštvo dijela. Zamisli sad imaš ti voljenu osobu, da li muškog, ženskog roda, evo, hoćeš da joj se približiš. Šta radiš? Šta ti je cilj? Sve što joj žrtvuješ, sve što činiš za tu voljenu, šta ti je cilj? Da te zavoli, da imaš povratnu informaciju da si voljen. Nisi cilj to što ti joj daješ. Što joj daješ? Možda je približiš sebi. Da bude tvoja. A preko tih dijela. Pa ta naša djela nisu važna sad ni količina. Važna je želja, jer jedno se djelo mjeri prema želji. I kad ti sa željom činiš to djelo, onda se u srcu tvom osjeti slast i zadovoljstvo. Nije teret. Onda te nosi to. To je ljepota. Ali ako nema iskrenog nijeta, onda su ti ta djela teret kao što je danas znanje. Danas je znanje Bog. Jer ljudi su dresirali pamet, ali su im srca prazna. Srca su šuplja. Mi smo u duši prazni. Mi smo previše dresirani, educirani. I nama je znanje teret, nas ubi znanje danas. Jer ga ne primjenjujemo. Ne osjećamo slast tog znanja. Znanje je zanat. Nije zadovoljstvo, nije ljubav. A iz ljubavi je sve stvoreno. Pa kad nam djela postanu ta ljepota, onda će osjetiti ono zadovoljstvo pa će nam biti drago. Pa ćemo se tako Allah približiti. Jer je Allah rekao li je glubekum e jukum ahsanomela. Što nas je stvorio? Da bi nas ispitao ko će ljepša djela činiti, a ne ko će više. Tako da ne bude ova sirotinja zalasna, kao ne vjerujem ja podijeliti koliko oni džentmeni bogataši dijeli. Pa ne traži Allah od tebe to jer je Božije sve. I od taj bogati što dijeli, on Božije dijeli, nije njegovo. Jer ako išta tvoje da reći da je tvoje, zadrži. Zadrži da ne osariš, zadrži da, da ne skromniš. Hajde nešto zadrži, reci ovo je moje. Šta je to tvoje volno? Tijelo će ti crvi pojesti to tvoje iznutra, tvoji crvi. Neće vana doći. Duš će ti azrar izgledati. Pa i ta tijela, ko ti je dao sve to da se mogu učiniti djelo? Pa šta od nas Allah traži? Našu želju, našu ljubav, pa zato je Bekir što je postigao kao čitav umet? On je donio sve, a Omer je donio pola. I više je Omer donio. Po količini sad bi treba reći Omer, ti si više zaslužio nagradu. Ti si donio više, ali je Omer pola donio. A Ebu Bekir je sve donio. I nije pitao koliko je Omer donio. Njegova je želja bila da ga Allah zavoli. Toliko je želju imao da je sve dao pa je samo hasulo ko sebe zagrnuo. Pa ga pita Islam šta si ostavio porodici? Kada je Allaha i poslanika, nema ništa. I ono hasuru. Pa kada je Džibrila vidio Muhammed islam, kada je Džibrila nisi nikad tako zagrnut došao. Otkud ti u toj hasuri? Kaže, sva su se nebesa ovako zagrnula. Ne bi se svidjela Allahu kao što se Ebu Bekr svidio. Pogledajte ljepote imana. sada su sva nebesa zavolila Ebu Bekra. I svi se ogrnili kao Ebu Bekr. Jer je Ebu Bekr tražio samo jedno, da ga Bog zavoli. I kad je to sad manio žene, to šlo od dunjavka. bilo je poletio od sreće i zadovoljstva. Jer je tražio tu ljubav Allahu. E to kad imaš, onda te nosi ljepota ta. A dok ti budeš Marko pitao šta ko radi, neš nikad naprijed krimi. I ovdje ti kad nešto hoši dobro prodati, nije važna količina, važno je kako se to ukrasio. Pogledajte kako bi ljudi sad kad nešto reklamiraju, kako to nađiđaju. Znači, uljepšaju. Pa i kad ti jedno djelo radiš, bilo koje djelo, i kad hoš klanjati, i posti, ti ženi priči, i bilo šta, uljepšaj to, da bude što ljepše, da se Allahom svidi. A Iša bi mi ruhala sadaku kad je hoće da se roti. Kaže, što je mi ruhaš? Kad je prije će Bogu stignuti. Pa nek stigne Allahu kao mirisana. Pogledajte kako je Iša razmišlja, nema nijednog razne školi. Šta nam znači naše diplome i doktorati, a nemamo Vakvog razmišljanja. A mogu vjernici razmišljati kad žele ljubav božansku, kad žele da se Allah svidi. Onda dobro djelo je samo put, sredstvo da dođeš do Allaha, da se Allahu svidiš. Ovo, ja ovo sebi govorim, ne mrem ja uvijek to izvesti. I ja se borim sam sa sobom. Koliko sam iskren u Koliko more na mene to dobro djelo Da ne bude, pa vidite našem, naš post. Pa neki ove godine se kaže, jednog jednog treba na repa. Neće na repa. A onda ga djeca posla, hajde baba, hajde, imaju pare, pa hajde, ostari pa da de i obavi hač. On neće na repa, ne treba meni tu. Valja obući hrame. I oni su njega hitno pribacili. Ali onda su nazvali djeca, izbosnih, jer daj malo da, ga malo oni urazumiju, da mu kažu baba, pa nemoj pa to što si nađe. Kad je s ovom djecom razpričao, oni ga pošli ubeđivati, a on da Bog sačva, kare, djeco, kare, nemoj da je odali s neke bogara. Dobro, je Allah začuva. Imam, ne valja pričati ono što ne valja, ali ovo samo da eto imate pojam o tome kad neko čini nešto, posti i predikta, kada ne diraj kada je ljud je kosa, i još zapalio, kakav je to postać, a pa ljud kosa. Umislio da rekli, ja ne bih hvala ti, ali doći koji Znam si, sada on čeka voljenu ljubav, koji ko iz rudnika. Gdje si bio, Šta si radio, na kakvom sastanku si bio. Znači morali ono vidjeti šta nam hvali, pa naš namaz, naš post i naša djela ne utiču na nas puno. Ama da je to samo iz glavi, nije iz srca. Pa kad hoćete da nešto uraditi, vidite, možda se malo to ljepše uraditi. Samo ono da bude cilj da se Allah svi, paš vidjeti kako što onda Allah uradi, paš vidjeti ljepote u srcu. E ne tu sreću ti više niko ne mere platiti da to osjetiš. Sve dok to u srcu ne osjetiš, nešto ti ne valja. Prljav si, neće, nešto ne ide. Ide i imaš ti dobre djela, nije ni u redu. Mnoga će djela biti me fura, kao prašina. Neće biti od njih ništa na svim danu. A ti misliš, ja imam dosta dobri djela. Jer to zato Allah voli kad ti da bolest, pa ti ono kad onda iskreno Allaha to umriš. Ili kad ne imaš, pa rekneš, ja šta je ovo? A dok imaš, ne vićeš, nego vićeš, gdje ćeš dat i da nije mene. Ti misliš, ti sad moćeš, ti Boga zaboravio, ti su sad, a sve sa svojih pet prstiju, sa deset prstiju, ja se snalazi. A možeš dosta i pobudaliti, možeš i to i, i nepokretan biti, pa ko će onda raditi? ti ništa sve pripisivati, nego ovo radi svoje sreće, to Allah nam daje samo da nas usreće, jer nas voli. A onoga koga Allah voli, onda mu daje neka i belaje, iskušenja da ga sebi približi. Ne Nevereni sa dobrim djelima mora onda je bolest. Ne Ima ljudi, ne mogu sa dobrim djelima nekad ni dosjeći onaj kapak. Nivu. Pa mala da bolest, jer jedinu u bolesti, jedan je skoro preselio vijednik, stalno išao u džamiju. I obolio i ne mere. Čuje i sam plaći. Kada ne mene više u džamiju, možda je taj plać sad ću nek sve to što su vas sad Taj plać nema sa šeitanka. Dolaj, taj plać je dokaz da je tebi sad žao što više nemaš mereš Nema više dokazivanja, nego je Allah te sad čisti kroz taj plać. Da te skroz sebi približi. Da bi te ono što si radio, da bi ti očistio što je bilo primjesa loši dok si bio glavni u džami, najviše dolaze, najviše radio u džami i tako dalje. Jer teško je kad imaš para, kad si zdrav, da bude sve potama. Da imaš tu želju toliko iskrenu. Ali zato imamo evo načina kako da se pročistimo i sa halal ja sam to skoro govorio Ilijašu. Možda bi trebali četiri dana. Prije ljudi kad htjeli kokoš zaklat, kaže, utiraju kotac da se pročisti. Ima toga, jel bilo tako nekad? jer tko koš ide, pa da bude čista, pa da je u tvoj organizam bude ono čisto. Možda je jedan od razloga što smo puni harama i onda kad je u tebi haram, ne mereš dobro misliti. Ne, ne mere raditi možda kako treba. Ne mereš osjećati dobro, ne mereš ni gledati, ni slušati. Jer gorivo kad je prljavo, ne pali. Ako je u nama hrana, haram, Četiri dana se ništa ne pije. Zato bi أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم